I'll go and bolt the door now. Right. There, there. I can hear 'em coming on the bailey now. slave? Whoa! Oh. Oh. Welcome on into what Kavais yon in the what Ioven ham gennat am am On the first day of Christmas my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas my true love sent to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas my true love sent to me Three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas my true love sent to me Four canary birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas my true love sent to me five gold rings, four canary birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the tenth day of Christmas, my true love sent to me Ten days shearing, nine lads a leaping, eight deers a running, seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings. Four canary birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the eleventh day of Christmas, my true love sent to me eleven bears a baiting, ten ladies skipping, nine lads a leaping, eight deers a running, seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings. Four canary birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the twelfth day of Christmas, my true love sent to me Twelve parsons preaching, eleven bears a baiting, ten ladies skipping, nine lads a leaping, eight deers a running, seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings. Four canary birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Sevgili dostlar, e, ben Ercüment Gürçay. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra da bu hafta yine canlı yayında sizlerle birlikte olmanın e, keyfini yaşıyorum. Geçen hafta e, ne, yazık ki stüdyoda olamadım. Sevgili Selahattin Çolak'a telefonla bağlanarak sizlere seslenebilmiş ve e, ABD'li etnomüzikolog e, Alan Lomax'in 1959'da e, Güney eyaletlerinde yaptığı alan kayıtlarından Afro-Amerikan müziğinin cesaret anası kabul edilen Bessie Smith ve arkadaşlarından seçtiğim şarkıları dinletmiştim. Bu hafta da yine Elon Lomax'in alan kayıtlarından seçtiğim yeni yıl şarkılarıyla bir saat birlikte olacağız. Programa 1950'li yıllarda kuzu çanları arasında İskoçya'da kaydedilmiş bir yeni yıl e, seremonisi ses kaydı ve yine hemen ardından Britanya'dan Bob ve Ron Cooper'dan dinlediğimiz e, bir başka yeni yıl şarkısıyla devam ettim. E, the Twelve Days e, of Christmas. 50 e, küsür yıldır bu yeni bir yıla geçiş ritüelini bir biçimde yaşadım. İşte ilk yılları pek anımsamam ama 1970'li yıllara gelirken işte önceleri henüz evimizde televizyon yoktu ve köy yaşamının doğal akışı içerisinde işte köyün evlerinde toplanılırdı. Yeni yıla nasıl girilirse e, gelecek yılında öyle geçeceği inancı o günlerden beri aklımda kalmış bir e, detaydır. E, karlı kış akşamlarında işte elektriksiz, gaz lambalı, sobalı evlerde neşeli bir buluşmayla bir araya gelinir. İşte yemekler yenilir, çaylar içilir. Sobada mısır patlatılır, çeşitli oyunlar oynanır, şarkılar söylenir, gülüşülür, eğlenilirdi. O günlerin tadını hala dün gibi anımsıyorum. Bir de kapıda nar patlatma e, ritüelini hiç unutmuyorum. E, saatler tam 12'yi gösterdiğinde poşetlere konan narlar kapının eşiğinde patlatılır ve masaya konurdu. Bereketi temsil eden e, narın yıl boyunca masaların bereketini artır, artıracağına inanılırdı. İşte çocuklara çikolata dağıtılırdı. Tüm sene onlar için tatlı ve güzel geçsin diye verilirdi çikolatalar ve daha bir sürü unutulmaz ritüeller ve tatlar aklımın e, bir köşesinde ve damağımda tatlarını koruyorlar. İşte çeşitli toplumlarda çeşitli e, kutlama ritüelleri var. Örneğin Latin halkları, yani İspanyollar ve Portekizliler saatler gece yarısını göstermeden önce 12 üzüm tanesini hazırlar ve gece tam 24'te üzümlerini yerlermiş yani İspanyollar ve Brezilyalılar şarapla yıkanarak yenen üzüm tanelerinin gelecek yılda mutlu geçecek 12 ayı simgelediğine inanırlarmış. Bu örnekleri çoğaltmak elbette mümkün. Ee, bir de genellikle yani sekiz rengeyinin çektiği arabasıyla evlerin damlarında dolaşan işte sırtındaki içi hediye dolu heybeyle evlere bacadan giren ve armağanlarını uslu çocukların ayakkabılarının ya da ocağın üstünde asılı çorapların içine bırakan e, Noel Baba figürü vardı hala yaşayan folklorik bir kişi ve günümüzde kimi çocuklar için yılbaşlarının hala en önemli düşsel e, figürü e, Noel Baba. E, tabii adamcağız bunca yıldır gezer dolaşır ama bize hiç uğramadı. O işi sevgili dedelerim üstlenirdi genellikle. Özellikle Kurtuluş Savaşı gazisi, işte demir yolcu, ay yüzlü Abbas dedem benim için Noel Baba'nın ta kendisiydi. Nur içinde yatsın rahmetli. Her yıl sonuna doğru başlayan işte yılbaşını nasıl kutlayacağız, nereye gitsek, Noel ile yeni yıl aynı mıdır, işte kutlamak günah mıdır, dinimizde yeni yıl kutlaması yoktur gibi sonu gelmeyen tartışmalara karşı işte yeni yıl bir hafta sonra yine gelecek ve giderek artan insani ve her türlü e, ekolojik sorunun ağırlığı altında belki çocukluk düşlerimizde yaşayabildiğimiz coşkuyu yakalamak artık neredeyse imkansız olsa da işte insanlar bir şekilde gelen yılı yine karşılayacak. Yani çünkü sorunlar ne kadar artmış olsa da her yeni şey ve yenilenme duygusu, beklentisi insan için her zaman bir umudu da beraberinde getiriyor. Özellikle e, bu yıl sonuna doğru İngiltere'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan yok oluşa karşı isyan hareketi e, ve özellikle çocukların artık e, bizlere, büyüklere pek de kulak asmadan kendi geleceklerine sahip çıkmak için alanlarda, e, salonlarda boy veren sözleri, eylemleri, Fransız hükümetini ciddi bir biçimde sarsan halk hareketleri geleceğe dair umudun hala var olduğuna dair benim yüreğime su serpiyor açıkçası. Neyse çok lafı uzatmadan şarkılara geçmek istiyorum. Şimdi önce İspanya'dan ve ardından Sicilya'dan 1950'li yıllarda yapılmış iki alan kaydını dinleterek programa devam etmek istiyorum. Her iki kayıtta Alan Lomax arşivinde yer alıyor. Dinliyoruz. trasite, trasite. Sia lodato Gesù e Maria. Oggi e sempre. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programın dinliyorsunuz. Ee, az önce Elon Lomex'in 1952 e, yılında İspanya ve Sicilya'da e, kaydettiği iki yeni yıl şarkısı dinledik. E, şimdi yine Elon Lomex kayıtlarıyla programa devam ediyorum. Şimdi İskoçya'dayız. E, Scottish Crafter Group bir e, yeni yıl şarkısı söylüyorlar. Avulno grades metalomeonas urus minus u, ma vach canalen keituchu, chaniu mi hena viet gal. Sırada İtalya'dan bir e, yeni yıl e, şarkısı var. 1954 e, tarihli bir kayıt. Manuel Morena bir şarkıda Tantan diyor. Tantan va por un desierto Tantan cantar. Ee, şimdi yine Britanya'dayız. Ee, programın başında e, bir şarkı dinletmiştim Bob ve Ron Cooper'dan. Şimdi yine bu ikiliden bir yeni yıl e, şarkısı dinleyeceğiz. Ee, Shepherds Arise. Shepherds arise, be not afraid, with hasty step. prepare to David's city sin on earth. Oh, with our blessed infant with our blessed infant there, with our blessed infant there, with our blessed infant there. Say sing, sing, all earth. Sing, sing, all earth eternal praises sing to our Redeemer, to our Redeemer and our Head. Savior came on earth, for us his life he gave, to save us from eternal death, and to raise us from and to raise us from the grave and to raise us from the grave, and to raise us from the grave. Sing, sing, all earth, sing, sing, all earth eternal praises sing to our Redeemer, to Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1950'li yıllarda yaptığı e, yeni yıl şarkıları kayıtlarını dinlemeye devam ediyoruz. Şimdi Karayip Adaları'ndayız. Ee, Trinidadian e, Cantige Singers e, bir yeni yıl şarkısını yorumluyorlar. Feast the what. Yes, sir. Babil'den sonra programına 1954 tarihli bir e, yeni yıl şarkısı kaydıyla devam ediyorum. E, Sacred Harp e, Singers seslendirecek Sherburn şarkıları dinlemeye İspanya'dan iki e, şarkıyla devam ediyoruz. Önce Ibiza adasından yerel bir gruptan e, dinleyeceğimiz bir e, şarkı var. Sonra ardından Julio Polo ve Antonio Catrava bir başka yeni yıl şarkısını seslendirecekler. Y estas doce palabritas dichas y retorneadas voy con la una que parió en Belén la Virgen pura. Y estas doce palabritas dichas y retorneadas voy con la dos. Las dos tablas de Moisés donde Dios puso los pies voy con la una que parió en Belén la Virgen Y estas doce palabritas dichas y retorneadas voy con las tres, las tres Marías, las dos tablas de Moisés donde Dios puso los pies, voy con la una de varios Evangelita las tres María, las dos tablas de Moisés, donde Dios puso los pies. Voy con la una de varios en vele la Virgen pura. Y estas doce palabritas dichas y retorneadas, voy con las cinco, las cinco yeni yıl ıı, şarkıları dinlemeye ıı, Romanya'dan bir e, grupla devam edeceğiz. Bu yerel bir grup. Iı, söyleyecekleri şarkının adı e, Romanian Midwinter Carol. Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra da bugün sizlere e, Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1950'li yıllarda dünyanın çeşitli bölgelerinde yaptığı alan e, kayıtlarından seçtiğim yeni yıl şarkıları dinletiyorum. E, şimdi Britanya'dayız. Britanya'dan 3 yeni yıl şarkısını peş peşe dinliyoruz. Where to meet my brother dear, all on the highway, when so solemn I was walking along. So I pray come tell to me what calling you may be, then I'll have you for some servant man. So I pray come tell to me what calling you may be, then I'll have you for some servant man. Some servant man at pleasure, pastime out at leisure, for to see the ostrich over the plain. With our horses and our hounds, we'll make hills and valleys sound. That's the pleasure for some servant man. With our horses and our hounds, we'll make hills and valleys sound. That's the pleasure for some servant man. Oh, was sail, oh, was sail throughout all this town. Our cup it is white, and our ale it is brown. Our wassail is made of good ale and cake, of nutmeg and ginger, the best we can make. Al dal di dal di dal dal di dal di dal dal di dal di dee. Sing the daddle, sing the daddy, sing Turelino. Our was sail is made of the elberry bough, although my good neighbor I'll drink unto thou. Beside all on earth we have apples in store, Pray let us come in, for it's cold by the door. Al del di del di del del di del di del del di del di dee. Sing the daddle, sing the daddy, sing to Turelido. We know by the moon that we are not too soon, and we know by the sky that we are not too high. We know by the stars that we are not too far, and we know by the ground that we are within sound. Duldy dul, duldy duldy dul, duldy duldy dul, duldy duldy dee. Sing the derrel, fold the daddy, sing twirl o. Now, master and mistress, I know you will give unto our jolly wassail as long as we live. And if we do live till another new year, We'll call in again just to see who lives here. Aldi dal, dal di dal, di dal, dal di dal, di dal, dal di dal, di dee. Sing the darrow, fall the daddy, sing to relaido. Pogresso ir veri, i ganni vaint vinni, Ik kan niet weintwinnen or senno. And then there was a punch on Judy with the very, you see. And the punch sometimes would stir all the fire out. You see now? And, and, and if the punch was with the very, he would, he would make a noise like this. Like that. And they knew that there was a punch. And then they go in. And then there is uh, uh, uh, there's an awful to do after they go in. You see, laughing and drinking. And if it's a public house, they and if it's another house, they drink wine and they eat cake and and so on. And then they say when they go out, they say, Well dyma ni manna, dan penna i'r gweirad a dir oer nos eno. And they go. E, şimdi İtalya'dan e, dinleyeceğimiz yine 1950'li yıllarda Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in yaptığı e, alan kayıtlarında yer alan 3 yeni yıl şarkısıyla programa devam ediyorum. La buonasera e buon principio dell'anno. A tutti questi signori in compagnia. Spellate e recchi alla vita del cuore. La casa, la rispensa e la cantina, che si sono sudati contenti, se mangia, si beve e non si abbara niente. Amen. Cantamma l'era menda, una cetta l'olosina vera adesso? Avanti. Buonasera. Buonasera. Sei contento di cantare l'anno? Cantare pure, ma cantare bene. A fare lo stermeia cerca di fare. Ragazzi, cantene? Capo di casa e la compagnia, Dio li consola quando il ciel premastico le stelle che nel cielo li venga presso, Dio li dia il favore che merita. meritaste fiori di alforo timbolano la sua sanità. Mille legresse, 500 cichino avanti all'anno, un buon ricordo per sua contentezza. Prega un buon mese, un buon felice anno, prega Gesù che tutto si rinnova con la sua santa mano lo tengo sano, lo prego in cortesia la buona mano. Non abbiamo la par di sdegno, se gli domandiamo una qualche gentilezza, ieri fu l'ultimo in cuore, il primo dell'anno, domani è il giorno che si incomincia l'anno. sevgili dostlar Açık Radyo 94.9 Babil'den sonranın 2018 yılı son programında bugün e, sizlere e, Amerikalı etnomüzikolog Alan Lomax'in 1950'li yıllarda e, dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığı alan kayıtlarından seçtiğim yeni yıl şarkılarını dinlettim. Ee, programın başında da bahsettiğim gibi 2018 e, her ne kadar e, sorunlarla bunaltan bir yıl olsa da özellikle çocukların ve gençlerin yılın son aylarında kendi geleceklerine sahip çıkmak için meydanlara çıkıp seslerini yükseltmesi, geleceğe dair kaygı bulutlarını biraz da olsa araladığımız bir yıl olarak tarihe geçeceğini düşünüyorum. Hindistan'ın büyük şairi Rabindranath Tagore'u bilirsiniz. O bir sözünde diyor ki işte doğan her bebek e, Tanrı'nın insandan umudu henüz kesmediğinin kanıtıdır. İşte bir tarafta çocuklar ölüyorlar açlıktan, savaşlardan, göç yollarında veya bir başka biçimde ama diğer taraftan çocuklar dünyaya geliyorlar ve artık gezegenin yegane ve biricik evleri olduğunun e, farkına varmaya da başladılar. Yani umut var geleceğe dair. Haftaya pazartesi 2019'un ilk gününde Açık Radyo'da Babil'den sonra da sizlerle yeniden birlikte olmayı çok istiyorum hepinize, hepimize gönlümüzce geçireceğimiz sağlıklı, umutlu, güzelliklerle, müziklerle bezeli bir e, yeni yıl diliyorum. E, programı Norman Edwards ve arkadaşlarından dinleyeceğimiz 1953 e, tarihli neşeli bir yeni yıl şarkısı kaydıyla kapatmak istiyorum.